o'n ikkinchi so'z beshi kun tug'di ali haqida bilginki idrok tasavvur qildirib bilim bildirdi bevafo dunyoning qiliqini sanga uqtirdi bu qeri turoqsiz bevafo dunyoning mijazi qizga o'xshaydi sapsosang yeshi cho'ngdir ba'zi qiliqi qizningkidek xulqi chiroyliq osh qilidiyu tutay desang tutuq bermaydi so'yganni so'ymaydi kiyikdek qochadi qochqonga yepishidi oyig'ini quchoqlaydi ba'zida qarasang izingdan yuguraydi ba'zida ko'migandek beshini yaga soladi ba'zida boqsang yana tezli yuzini o'riydi qancha tutay desangmi nozlanib tutuq bermaydi u ko'plagan baglarni qiyritdiyu o'zi qiyrimidi talay bagni beshidan kechirdi so'zi tugumidi dunyoda bir dono bilimdon bag bor edi u uzun yil baglik qilib o'tdi bu nomi mashhur kun tug'di edi jahonga donq chiqqan baxtiyor edi tabiati duruz mijazi muloyim so'zlari chin haq ko'zi ko'ngli boy edi bilimlik idrokliq sazgur bak edi yomonlarga o't dushmanga ofat edi u botur va mag'rur to'g'ri tabiatlik edi bu xususiyatlari uni kun siri yuqori o'rlatdi u shundoq bag ediki bilimlari bilan yashidi to'g'ri ish harakat qildi g'ayrat ishtiyoq bilan siyosat yurgizdi ishtiyoq janoblikka yarashadigan ish Buning taqlidan bir shoirning so'zi esimga keldi buni o'qisa o'qiganlarning ko'zi ichiladi yovuz yaramaslarni o'zidan yiroqlashtirish uchun kishi ham himmatlik ham muruvvatlik bo'lishi kerak kishilik uchun himmat muruvvat kerak kishining qadri himmat va muruvvat darajasi bilan o'lchanadi bu kun tug'di ali ashu mijaz xulqi bilan kun va oydek porlab dunyoga yo'ridi kim aql idroklik bo'lsa uni chaqirtdi kim bilimlik bo'lsa uni yuksaldirdi uning atrofiga dunyodagi xil aql idrokliq bilimlik kishilar zich to'plandi u al yurt ishini o'zili tuzab yo'lga soldi lekin yana xil kishilarning bo'lishinimi tilaydi o'ziga yordam qilsa ish boshlasa o'zi bir pas arom olsa ishlarni u ishlasa deydi kun tug'di bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib qayg'urib aytdi baglik degan so'z va baglik ishi buyuk ish qarasang bosh og'rig'i ko'p ishmi nurg'un ko'p ishlarni o'ngshaydigan idrokli odam oz depiladi Әл юртның барлық ішлеріні өзім қыламаймын. Маңа ішінің yolunu біледіған бір адам керек. Маңа әмді кішілерге баш болалайдыған әқіл идрахлық, білімлік, талланған бір адам керек дейді. О, садық, шеншлік, іш әркеті тоғра, тілі вә көңлі төз ішланы түшінедіған болса еді. Менің ішілерімні қылыш бәсі, barliq sirlarimni yaxshi tushunib ketalisi edi beshidan nurg'un ish kechirib yeshi ulg'aygan tajribalik bir kishining nima deganligini angla ar uchun yordamchi va yo'lanchik bo'lolig'idek aql idrokliq donishmand al boshqurg'uchilar kerak barliq ishlarni biladigan bir yordamchi kerakki ishni bilib ishlasa kishi tilikiga yetadi yordamchilar ko'p bo'lsa bag japa chekmaydi uning ishi obdan yurishidi qonun buzilmaydi bilginki har qandoq ishda yordamchi kerak bo'libmi baglik ishiga teximi ko'p bo'lishi kerak alik yordamchi tilab uningga erishammidi hamma ishqa o'zi qo'l takkizdi u kunda noit ko'p mushaqqat chekatdi hozir orom tilasa o'rniga jafo tagdi sap solsang sinobsiz deydigan baxtga erishgan kishi bu so'zni obdan aytgan rohat tilasang qo'shilib jafomi keladi shodlik tilasang birlikda qayg'umi tegidi kishi qancha yuksalsa bosh og'riqimi ko'payadi beshin qancha cho'ngaysa shuncha cho'ng bo'k kiysan ali butun mamlakatga ko'z quloq tutdi uningga hamma taqoqliq eshiklami ichildi yaramsizlarning qo'lini bog'lab jimiq turdi yomonlarni surib aldin yiroqlashtirdi u shundoq ho'shyorlik bilan elini boshqurdiki omiti kundan kunga eshib yuqori o'rladi kishi uchun har qandoq yerda ho'shyorlik kerak bo'libmi baglik ishiga ehtiyot zarur al ishlari va o'zingning uzun umr ko'rishing uchun ehtiyot va ho'shyorlik ko'p foydaliqdir buningga taqlidan bir shoiri so'zi yodimga keldi shoirning aytqini bu so'zimga ul asos bo'ldi ho'shyorlik ehtiyotni arlamoqdaydi chunki bexudliq bilan tumanlagan arlar jinidan ayrildi har qandoq ishda bexudliq qilmay ehtiyot qil mushundoq ehtiyotchanlik bilan ikki dunyoni orzu qil bilginki o'ziga ishongan kishi bexudliq qiladi dushman kelsa ang avval bexudla o'ladi ehtiyotchan bo'lib dushmanni yenggan va jahonga hokim bo'lgan arning nima deganligini angla ey jahon boshqurg'uchi al so'ramoq bo'lsang ehtiyotchan bo'l ehtiyotchanlik shariatningmi talabidir behud kishi ko'z yumib g'aflatda uxlaydi ey qudratlik behud bo'lma ho'shyar bo'g'in alining ho'shyarligi alga foyda yetkazdi bu foyda bilan al halovatga yetishdi elini tuzab o'ngishidi xalq beyidi u zamonda bo'ri bilan qo'y billa suv ichdi yaxshi ko'radiganlar xushalliq bilan uni maqtidi dushmanlari buni anglab bo'ynini agdi ba'zilar uningga seg'inib keldi va pano tilidi ba'zilari kelib әлігінің ішкіні сөйді. Әмді көңлі ойғақ кішінің неме дегенлікіні аңла. Оның сөзі түмән қыл чечектек рәң-мұраңдыр. Әй қызыл юзлік инсан, іш әрекеті адыл болса, бәгілік ұлуғ әм наайты яқшы нәрсідір. Бәгілік наайты яқшы. Әмі текімі яқшырақы қанунdur. Оны тоғры юргізіш лазым. bak yaxshi bo'lib adolat bilan ish ko'rsa xalq uchun naqadar qutluq zamon bo'ladi ha yaxshi nom ari uchun qanchalik muqaddas baxt ha bundoq yaxshi nom va baxt mangu qoladi xalq ishini kishilik bilan boshqursa bundoq yaxshi kishi naqadar yaxshi bag bo'lgan bo'ladi aligning bu yaxshiliqlari borliq allaga yetdi uning shohrati donqi jahonga yeyildi alda uningga duo qilg'uchilar ko'paydi yaxshi nom qozondi uning nomi va saodati kundan kunga ulg'aydi dunyo xalqi uni anglab va orzu qilib to'plashib yig'ilib uning qeshig'a keldi qara dunyoga butunlay baxt kamiri bog'landi qo'zi bilan bo'ri billi qetilib yuradigan bo'ldi